Skaudība, apbrīns vai sāncensība? Kāda ir starpība starp skaudību un abrīnu? Paties abrīns rada dzīvē ideālu izjūtu. Iespējams, jūs nevarat izdarīt to, ko izdarīja kāds cits, taču abrīnojat viņu un viņa rīcību. Tas nozīmē, ka jums ir neviltota kvēla vēlēšanās sasniegt to vai iejaukt tajā, ko viņš sasniedza. Šāds paties abrīns nav mazvērtības pazīme. Drīzāk tā ir divu dvēseļu savstarpējas atzinības izpausme. Skaudība ir citāda. Apskaužot kādu sasniegumus, jūs jūtat, ka gribētu pat sadurt šo cilvēku, ja vien rastos iespēju. Jūs varat mēģināt apslēpt savu skaudību, jo jūtat, ka gan iekšējā, gan ārējā pasaulē jūs notvers nozieguma vietā. Taču skaudības klātbūtne – jūsu iekšienē jau pati par sevi ir ļoti postoša. Reizēm skaudība rodas sāncensības gara dēļ. Mēs vēlamies pārspēt citus sasniegumus, taču labāk nesacentīsimies ar citiem, lai demonstrētu savu pārākumu. Tā vietā padomāsim par mūsu pašu izaugsmas nepieciešamību. Centīsimies pārspēt savas spējas. Mūsu attieksmei ir liela nozīme – Jutīsim, ka pārspējam sevi, nevis slavas dēļ, bet lai celtu pasaules līmeni un dāvināsim sasniegto Dievam, kas ir visa pirmavots ar apgarotu uzticību sirdī.